egunko menuan jaki abeatzak prauben esku. Behinkoz praubek zerbait abeatz ben esku behitzien, ebe ez da plan huna. beraz. Igain nurietaen hamekian Jupiter inhasiak eskian rönjizen zen merkatzale. Urietaen hameka hoi dispoz izatiaen edo delako obezitatiaren kontrako eguna zen bersoñian ebai jakinez diala astezumait, sanoki jatia helbudian meza handi bat abiaz diala gobernamentiak, agro janhai munduko enpresak belduska zien lehendakaiak ezotezian ezbariatuko nazio arteko disposaen kontrako egun hoi, azta parkaldi baten egiteko gatz gizen eta sukrez asrez goitia dien hatiei. Bena ez! Jupiterik ez du tutik eran. Izoerdi batekin batu beraz enpresa industrialak eta lotxagaintituik, ben betiko errezeten prestatzen jeraikitzen ahaldukie tranquil handi. Alta! Londreseko Imperial College ikerketa zentroak dio lur hunen gainen bizigien gien ehuneko hamalauak beharabeno habo pesatzen dugula diala berrogei urtei konparatuz, hamar aldiz habo gia arrenkua juntaz hunkiak. Bereziki, haur eta gaztetsuak. Puzua nunden jakina da, soda, pizza, hunkai ezberdin, mikroondetan behotzen dien janhai industrial prestatiak bestiak beste. Hatu hoik, merkeago eta min habo egiten die, eta OMS egiturak aski dio. Hatik, beohia ez da Jupiteren beharieta heltu. Ez oanokoz pu, alta Frantziako estaduan, hauren ehuneko hamabosta zerbait guitigo behea gizenegi da. Ekonomia pasione bezala dienek, ben kalkuletak martxan ezaidutie eta diotenez gizenegi izatiak Frantziako kesetan ondoioak usten dutu hama hamalau miliaren heinekuak urtekaludui balin bazaizie, izan diabeta, bihotzeko kolpe eta txapeleta bat osagari arenkua diela eta. Josketen egiteko guniake badu zer ikusia afea juntan. Jos guniak handiago eta arenkuak halaber. Jos tipiago eta hatiak hobe. Problema da, denek nahi guntukiala hatu fiak joshi magazi tipi eta kalitatezkoetan, bena gudruzko animaleko parkingen erdian txutik dien supermerkatietan hatu hoik merkeagoak diela. Okeragoak ebai, prefosta. Eta vala, hoi duzu, problema.